บุ๊กทูสามสิบเอ็ด โอทูสบิรโอทูสบิรที่ร้านอาหารสามรีสตอรันดาอชรีสตอรันดามชดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะ Bir ordöv istiyorum. Bir ordöv istiyorum. salat ka. Bir salata istiyorum. Bir salata istiyorum. ka. Bir çorba istiyorum. Bir çorba istiyorum. ka. Bir tatlı istiyorum. Bir tatlı istiyorum. ดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะ Kremalı dondurma istiyorum. Kremalı dondurma istiyorum. ดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ Meyve veya peynir istiyorum. Meyve veya peynir istiyorum. เราต้องการทานอาหารเช้าข้าวมักสข้าวัลที่อับมักสติอรุสเราต้องการทานอาหารกลางวันเอเลเยเมย์สติอรุสเอเลเยเมย์สติอรุสเราต้องการทานอาหารเย็นอักชามเยเมย์สติอรุสอักชามเยเมย์สติอรุส อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ Kahvaltıda ne istersiniz? Kahvaltıda ne istersiniz? ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ Marmelat veya ballı sandviç. Marmelat ve ballı sandviç. ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Sosisli ve peynirli tost. Sosisli ve peynirli tost. ไข่ลวกไหมคะ Bir haşlanmış yumurta. Bir haşlanmış yumurta. ไข่ดาวไหมคะ Bir yağda yumurta. Bir yağda yumurta. Omlet ออมเล็ตไหมคะ Bir omlet. Bir omlet. ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ Lütfen bir yoğurt daha. Lütfen bir yoğurt daha. ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ Lütfen biraz daha tuz ve biber. Lütfen biraz daha tuz ve biber. ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะ Lütfen bir bardak su daha. Lütfen bir bardak su daha.